Ah, bai, bai. Naiz eta ez dute hola presentatzen, eh? presentatzen dute eh, erranez, efikaza izanen dela, lege hori, eh, emigrazioen aurka, eta umanoa izanen dela, zentsa, eh, ez da bateara izanen, eta ez dut uste, ere usituko duten eh, zerratia gure mugak, hori ezin da. Eta lege hortako guai pondu batzuen aipatzeko, guai arte eman dezagun paperi gabekoak, berroita bostegunez atxikiak izeiten altziren, eta orai eh, epe hori doblatia da, beraz, eh, hiru hilabete arte? Txusiago dena, da orai arte ez ginuen ikusten haurrak erretentzio zentruetan, eran eh, nahi du preso. Eta orai, aur bat, egoiten alda, nini bat, uh, familiarekin ez, egoiten alda, laro egun preso. Deus egin gabe, bakarrik nahi dutelako bizio obe bat. Hori, uh, deso regiaria da, frantzian dako, eh? Ez hartzia familiak edo eridirinak preso, bakarrik gareiten dutelako uh, eh, asilio edo, uh, voilà, frantzian nahi dutelako bizi. Gastagin batzu bezala azkenian. Eta horiek zen nahi dute, ben nahi dute integratu, lan egin, bizi hemen eta kitxo. Eta horiek dute patuko gure erretretak, eh? Beti ari keskatzen, nork du patuko gure erretretak, guai, eh, gazteta gutxo badira lanian, eta bana, hek dute hartzen. Ebe, emengo gaztek eh, ez duten... Eh, lan, lan, lan postuak hartzen. Hek dute hartzen. Eh? Lege unek eh, zer nahi ez ditu, mugak eh, estena halko, eh? deliberatua dena etorzerat, etorriko da? Egin behar da zerbait, Europa mailan, eman dezaun eh, Afrikan, han, eh, be, gehiago eh, diru eman eta kontrolatu, tokiko eh, garapena do, egiteko. Hori da, nahi badugu eh, jende horiek egin eh, eh egon um, dezaten, ebe hori inberda. da. Eta guk badugu, eh, hor kolonizatu ditugun uh, eh, ere muak, ebe frantzisez ari dira mintzatzen eta, eta normal den bezala onara etortzen dira. Eta zer inberda hori gutitzeko ez eta Libia patia, milunak dituzte mafiozi horiek Libian, atxikitzeko jende pobre horien preso, eta Europak zein behar zin, ez hori naiz eta eh, dirua eman atxikitzeko eto, edo proiektua suntziteko e, eh, Europako diruekin, gure diruarekin. Pasatu den lege hortan, zer pondu nagusi ere bada hono? Bada, erretenzio zentruak, bai, eta ere eri direnak, orai arte, kanpoko jende batzuk, eri zirenak, eta ez ziren soinatzen ahal Herrien herrietan eh, bat zuten karta berezi bat, urteko karta bat. Eta hemen etortzen ziren, harta izaiteko uh, eh, ospitaletan eta. Hori, orai ezin da. Zendako, zenta medikuaren eta papera ez du balio. Uh, epaile batek eganen du, bai ala ez, nerexi duen karta hori. Ez onartzia medikuaren ikuspegia hori bitxi-bitxia da. Ez da bate humanoa lege hori, eta ez dut ikusten nola integratzen aldira jende horiek. Orduan, eh, pentsatzen dut abokatuek eta oposizioko diputatuek badute zer nahi lan orai hori alde batetik eta abokatuek libertatearen defentsa eta kur internazional de droa de l'homme eskubide eta hauzi hortan eh, joan behar dira zenta izanen dira kasu uh, zailak pentsatzen dut lege horrekin. Hauren eh, egoera edo jaime zorzi urtez petikakoen egoera nola da? Alzatzen ari da eta berda erran departamentuek dute ardura hori haur bat, haur bat da, eh? ez da ez frantziara, ez espainola, haur bat da, eta babestu izan behar da. Eta horai arte, baziren etxe batzuk, uh, eh, foie erakoak, nun babesten ziren, formakuntza emaiten zuten, eta gero, uh, eh, emezortzi urtetan, ebe, uh, nahi bazuten hemen lan egin, egiten zuten. Hora, aldiz, ikusten duguna, eta hori berri-berria da, Igortzen ditugu jau horiek e, zentro batetara, nun hmm, pentsatzen ginen izan ba izanen zirela, eta biara nun dira, endaiako erretenzio zentroan. Pentsa jau horiek, honbeste e, herri pasatu ondoen, honbeste zaitasunak, pentsatzen dute hemen, azkenian baki haukanen dutela, eta nun kokatzen dira jau horiek erretenzio zentroan. Hori beritasun bada ere. Orduan hor, badira abokatuak, badira zimadeko langileak, eta batzuk erri usitzen dute aldiz, endaian bertan uh, anitz libratzen, beharrik, mementoan, eh, eh? beharrik abokatuek eta uh, eh, zimadeko langilek uh, egiten dituzte hausiak, uh, eta mementoan irabazen dute. Baina traumak bat gehiago da, hau horientzat, uh, preso egoitia, ez du jeus eh, ekartzen gehiago, ez dut komprenitzen zendako olako gauzak egiten diren uh, Frantzian.